الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke na cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau sha hudu ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da tara ga watan shida miladiya ta 2017 a wanda majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati maryam alaihi salam kamar yadda al'adar wannan majalisi ta gudana mukan ansa wasu daga cikin tambayoyinku kafin mu shiga karatu to ga kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu wannan tana tambaya take cewa ta kasance tare da antinta to amma ba ta kyautata mata saboda haka komai ta ajiye sai ta dauke to shine yanzu gashi ita antin ta ta tara to yanzu abin gido yana damunta game da abin da ta dauke mata na kudi yaya za ta yi to a ka'ida an ka dauke wa mutum kayansa in yana nan da ransa ka bashi kayansa in baya nan to akwai magadansa ka danka abin zuwa ga magadansa idan babu magadansa to a nan ne za ka yi tasarrufi da abin kai a karan kanka ka sanya ya kamata ka yi da abin ta hanyar ka fitar da shi ka ba wani sadaka ka ba da shi sadaka a madadin shi mai abin wannan shi ne abin da za ka yi a da can lokacin da ake da baitul ana mayarwa zuwa ga bai amma yanzu ba inda za ka je ka je ka kai shi karamar hukuma to karshe wanda ka je ka wa shi zai cinye ana da wahala ya shiga wani asusun bai na karamar hukuma da kake ciki to kaga irin wannan sai ka yi sai ka yi wa mai abin sadaka da wannan tare da neman Allah ya gafarta maka tare da neman gafara domin wannan laifin da ka yi shi ko da ka fitar da wannan kudin ka bayar ba wai ka kankare wa kanka wannan laifin ba a laifin yana nan na kayi abin da Allah bai ce ka yi ba ka taba kayan wani saboda ka za ka yi ta neman gafara za ka je lahira kuma watakila Allah subhanahu wataala ya shiga tsakaninka kai da mai abin ya yardar da mai abin ta hanyar ya bashi abin da zai yarda da shi sai wannan da yake cewa yana tambaya akan sahihancin wannan hadisin da ke cikin littafin tarihul khulafa usaid ibn safwan wanda ya ruwaito cewa sayyidina ali radiyallahu anhu yayi waɗansu yabo akan gawar sayyidina abubakar har guda ɗari ba kuma a gaban sahabbai to ba san wace ruwaya ce wanda yake nufi yabo da yana na fahimci yana nufin yayi baitoci na waƙe kafin a ɗauke sayyidina abubakar na yabansa har guda ɗari ba biyar sahabbai suna tsaye to gaskiya wannan ruwayar dai in akwai ta ma ba na jin ingantacciya ce da kuma ban dai san akwai ta ba amma har akwai ta ma ba ingantacciya ba ce cewa an bar gawarsa shi kuma yana ta da masa waƙoƙi haɗari da haɗari ba biyar na san dai usai akwai ruwayar ibnu asakir suke cewa usai ibnu safwan yana cewa wallazi ja'a bil haqqi wa saddaqa bihi yana cewa wasaddaqa bihi shine abubakar wallazi jaa bil haqq shine annabi sallallahu alaihi wasallama wasaddaqa bihi wanda ya gaskata shi kuma shine abubakar kamar cewa yayi baitoci 100 biyar kuma ban san menene ake so a fahimta da karkashin wannan ba ah, sai kuma maganar cewa hadisin da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah tabaaraka wa ta'ala ikhtarani wa ikhtara li ashabi faj'ala li minhum wuzara wa ansara faman sabbahum fa alayhi la'natullahi wal malaa'ika wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu yawm al qiyamati sarfun wala 'adl wani hadisi ne amma bai inganta ba hadisi ne mai rauni hadisin bai inganta ba tabarani ya fitar da shi a cikin al-mu'jam kabir amma yana da rauni sanadin sa yana da rauni sai shi kuma da yake tambayar cewa shin ya halatta mutum ya rika faɗin astaghfirullah ko subhanallah bayan kuma yana ana sauraron tafsiri ko wa'azi to mutum da zuciya ɗaya ce da shi ma ja'alallahu Allahu li rajulin min kalbaini fi jaufe saboda haka in har yana sauraro kuma yana iya sauraro yana kuma tasbihi duka wato kwarwar tashi zuciya tashi za ta iya hada duka biyu wanda zai wahala shi kenan. amma ba zai yana ba da hankalinsa kan abin da ake faɗa ba kuma yana tasbihi shi ma tasbihin yana ba shi hankalinsa tasbihi shi ne abin da kake faɗa tare da halartun zuciya wannan shine afdalut tasbih ka furta da harshen ka kuma ka ta rika halatto abinda da kake faɗa kana faɗa astaghfirullah ko subhanallah tare da abin kana jin abinda kake faɗa kana kana fahimtar sa amma ba wai bakin ka yi ta fitar da wasu wani sauti ba wanda kuma hankalinka baya tare da shi wannan ba shi ake kiran tasbihi ba saboda ka koda kana subhanallah amma hankalinka baya tare da kai hankalinka yana gurin mai wa'azi ko mai karantarwa to zai zan subhanallah din taka kawai dai bakinka ne yake furta ta amma babu ita a zuciyarta babu ita a zuciyarka saboda ka kai hakuri wannan zaman ma da kake yi kana sauraron abin da ake faɗa na ayoyin Allah da abin da ake karanta maka na maganganun manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kansa ibada ce shi kansa wannan zaman ka tsaya ka saurara ibada ce qur'ani ake karanta wa idza qira alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ake karanta alqur'ani ku tsaya ku saurara ku yi shiru ku saurara domin ayi muku rahama saboda haka shi kansa zaman ibada ne sanda kuma kake da lokacin da ba wannan ba sai ka ta sai kai ta tasbihin a cikin sa بسم الله وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضي النخلة عليك فكلي واشربي وقري عينا subhanahu wata'ala yana ci gaba da babu labarin istar maryam alaihi salam da kuma haihuwar annabi isa alaihi salam a jiya mun fara jin abin da ya wakana bayan maryam ta ɗauki cikinsa cikin nan ya yi wata tara kamar yadda kowane ciki yake yi lokacin haihuwa ya zo ga zafin haihuwa ga kadaici ga kuma damuwa da take ciki saboda haka ta je gindin wata wani kututturen itacen dabino domin naƙuda ta zo mata ta jingina da wannan kututturen itacen dabino to shi ne sai wannan abin da za ta haifa ɗan da ta haifa sai ta je yana kiranta shi kiranta shine fanadaha min tahtiha Allah tahzani qad ala qad ja'ala ta tahtaki sariya ya kirawo ta wanda lokacin da ya fado kasa kafin ma ta dauke shi sai ta ji ya kirawo ta yana cewa da ita Allah ta hasani kada ki damu kada ki bakin ciki qarja ala rabbuki tahtaki sariya ubangijinki ya sanya miki ruwa mai gudana a karkashinki wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati ki girgiza kututturan dabino ki girgiza kututturan wannan dabina tusaqit alayki rutaban janiya zai jefo miki ko za ta jefo miki lobiyar dabino wanda yake nunanniya da muka ce wannan mai kiran a bisa tafsiri mafi inganci shine annabi isa alaihissalam ba kamar yadda wasu suka ce jibrilu ba annabi isa alaihissalam shi yake kiranta yake mata wannan magana da yake lallashinta yake kwantar mata da hankali sannan yake gaya mata ga wani abu har ila yau wanda shi ma wata karama ce ubangiji yake mata ta hanyar ya samar da ruwa a gurin da babu ruwa shi ne ƙarji ala rabbuki ta ta kisariya gurin da ta tsuguna za ta haihu ba gurin da ruwa yake ba ne ba za ta je gurin da ruwa yake wata tsuguna ce za ta haihu sauraka gurin da ta tsuguna tana haihuwa ba ba ruwa amma Allah wata ala ya ƙuƙugo da ruwa a lokacin sannan bayan ga haka tuttura dabino busasshe aka ce ta je ta girgiza shi zai zubo mata da 'ya'yan dabino rutsabi waɗanda yake nunanne sabon 'ya'yan dabino kuma nunannu don ta samu abin da za ta ci ta sha kuma hankalin ta ya kwanta ya ce da ita fakuli wa shirabi wa karri aina don haka ki ci ki sha ki yi farin ciki ko kuma hankalin ki ya kwanta wa karri ainan to ki yi farin ciki hankalin ki ya kwanta ne ma'anar qarri aynan qurratu aynan aynin li qurratu lokacin da matar fir'auna ka mata annabi Musa alaihi salam cewa la taqtulu kan ku kashe shi ki cewa qurratu aini li wala zai zama farin ciki gare ni da kai kalmar qurratu a aqarra Allahu aynahu laraba suna amfani da ita don su nuna farin ciki kuma su nuna kwanciyar hankali da nutsuwa duk inda ga an samu farin ciki to akwai kwanciyar hankali idan ba mu kwanciyar hankali to ba farin ciki haka duk abin da sanda aka ce aqarrallahu ainahu addu'a ce ake wa mutum ya samu farin ciki kuma ya samu nutsuwa tare da farin ciki akwai sanda wata mata ta shigo wajen wani khalifa cikin abin nan na Banu abbas sai ya tsawace ta ya mata tsawa sai take cewa a Allahu Allahu ni'matak wa aqarra aynak to duk sai mutanen da ke gurin suka fahimci addu'a ta yi masa cewa Allah ya cika masa ni'imarsa to duk da aka ce Allah ya cika masa ni'imarsa addu'a ce to magana ce mai dadi wali yutimma ni'matahu alayka kamar yadda annabi yaqub yake ga Yusuf alayhi salam lokacin da ya mafarki dan Allah ya cika maka ni'imarsa ce atamma Allahu ni'matahu alayk atamma atamma Allahu ni'matak Allah ya cika maka ni'imarka wa aqarra 'aynak kuma ya faranta maka ranka wannan ibarar a zahiri abinda suka fahimta kenan shi kuma sai fahimci cewa mummunar addu'a ta yi masa duk da gashi ibarar addu'a ce mai kyau atamma Allahu wa aqarra 'aynak atamma Allahu yace abinda take nufi anan al'amari da ta barbare domin duk sanda abu ya cika to zai fara ja da baya kuma hmm. saboda haka idan al'amari na na samu na samu wato ya cika tsuntsam to zai fara zai fara ja da baya idza tamma shay'un bada naqsuhu taraqqab zawalan idza qila tam duk sanda wani abu ya cika to zai fara kuma raguwa ne taraqqab zawalan ka jira gushewar abu idza qila tam duk sanda aka ce ya cika ce to da ta ce atamma Allahu ni'matak tana nufin in fara ci baya sannan a aqarra aynak tana nufin askan askana Allahu ayni tana nufin Allah ya nutsar da zuciyata da makanta saboda wani lokaci sukan juya maganar sai ta koma ba yabo ba amma dai a zahirinta dusan da aka ce aqarra Allahu ayna fulan ana nufin yabo ne cewa wa wa aynan ki ci ki sha kuma ki farin ciki hankalinki ya kwanta saboda ka abubuwa guda uku wanda su ne duk wani mai dan adam mai rai yake bukatar su yana bukatar ya samu iskar da zai shaka yana bukatar ya samu ruwan da zai sha yana bukatar ya samu abincin da zai ci sannan kuma kwanciyar hankali domin kwanciyar hankali ce za ta sa duk waɗannan abubuwa ka more su inda ba kwanciyar hankali da ce da shaɗin ba ba za ka more su ba to a farko Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya saman mata da ruwa shine karam shine abu na farko sannan abu na biyu ya saman mata da abinci qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya shine ruwan da aka fara saba sannan aka ce wa huzzi ilayki bi jiz'in naqlati tusaqit alayki rutaban janiya saboda ka sai da aka fara saba mata ruwa sannan kuma abinci saboda muhimmancin da ruwa yake da shi idan an sani cewa a rayuwa waɗannan abubuwa guda uku iska sai ruwa sai abinci haka suke a jera wajen buƙatar muhimmanci shi yasa ita iska Allah subhanahu wataala bai mallaka mallakawa kowa ita ba ta ka batta a saki saboda mutum ba zai iya jurewa zama ba iska ba sannan sai ruwa shi kuma ruwa sai zama na ana mallaka shi zuwa ga mutum amma kuma baya zama a hannun gaba ɗaya wani wasu su mallake ruwa duk yadda za a yi za a samu ruwan sha ko da ko ba yadda ake so amma dai za a samu ba ba a samu aka tono a ƙasa ba Allah zai saukar da shi ta sama in bai saukar da shi ta sama za a same shi a ƙasa saboda haka sai zama Allah ya mallakar da ruwa ga mutane amma ba kamar yadda mallaka da abinci ba abinci ana iya mallakar da shi ga mutane shi yasa sai wahala har a shiga abin nan saboda saboda mutum na iya hakuri bai ci ba tsawon wata guda ma yana iya juriya bai ci ba gwargwadon irin yadda jikinsa ya ajiye abin da zai ci yadda sauran sassan jikinsa musamman kwakwalwa to ruwa kuma ba zai iya zama wata ɗaya bai sha ruwa ba ƙarancinta kwana uku zuwa kwana goma iska kam wannan ba zai yiwu ba saboda ka yau da a ce iska a hannunka take kai kake ba ma wani iska da yake shaka a karkashin ka yake iska da yake shaka kake ba shi sai kai fushi sai ka rike iskar ka to kafin ka huce fa karshe ya mutu amma idan ka rike abincinka ta yi waje ya yi wara a waje ya samu ta yi yana zaune ma wani ya zo ya bashi amma iska idan ya zama wani na da mallakar ta akwai matsala shi yasa sai iska ta zama ita ba a hannun kowa take ba ruwa sai ya zama ana iya mallakar sa amma ba za a iya mallake shi sosai ba za a iya mallake shi duka ba zai zama dai akwai shi koyaya abinci kan wannan shi sai aka mallakar da shi zuwa ga mutane dan kowanne gwargwadon muhimmancin a nan za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya ambaci ruwa ne da farko kar ja'ala rabbuki tahtaki sariya sana daga baya aka ambaci abinci amma da aka zo wajen ci sai aka ce fakuli wa sharabi tunda galibi sai mutane sun ci suke sha an an zo ci duk da muhimmancin ruwa ba shi yake fara sha ba ana aje shi sai bayan an ci to tunda yanzu magana ci ake ba magana wanne ne yafi muhimmanci ba magana ci kuwa akan fara gabatar da cin abinci ne sannan a sharuwa wasu ma likitoci suna cewa in kana cin abinci kakka sharuwa sai ka gama sai dai idan mutum shakewa yi wannan kuma wani abu ne daban larura ce to shi yasa anan sai aka gabatar kuma da ci sannan sha shi yasa duk inda zancen ci da sha za ka yi an gabatar da kulu sannan ce wasu rabu ku ci ku shi saboda cin ake fara yi sannan a sha amma wajen muhimmanci ruwa ya fi muhimmanci shi yasa sai aka fara samun mata da ruwa kafin a samun mata da abinci sannan ya ce fa in ma tara yin na minan bashari ahadan to idan kika ga wani mutum cikin mutane kika ga wani mutum guda ɗaya cikin mutane faƙoli to ki ce inni nazartu lirrahmani sauman lalle ni nayi wa Allah kancan azumi falan ukallima al-yawma insiya ba zan yi wa wani mutum magana ba a yau Allah subhanahu wataala ya gaya wato ta hanyar shi wannan ɗana ta annabi isa alaihissalam ya faɗa mata abinda za ta yi a bukatunta na wannan lokacin da kuma yadda za ta yi in ta je ta haɗu da mutane a bukatunta ga shi nan ala rabuki ta take sariya sannan wa huzzi ilaiki bi jidda in wannan wannan ki na abinci na yanzu kenan sannan kuma ta ɓangaren mutane sai umarce ta cewa idan ta je ta ga mutane to ta gaya musu cewa ta hanyar ishara ko ta hanyar magana cewa ta yi bakancan magana walan ukallima da yau insiya a yau ba zan yi wa kowa magana ba a nan za mu ga annabi isa a.s. yana gaya wa mahaifiyarsa maryam a.s. cewa kar ta tsaya ta ce za ta yi jayayya da mutane yayin da ta je musu da wannan jariri suka fara surutai kar ta ce za ta yi jayayya wajen ta kare kanta wajen ta yi bayani a fahimci cewa ɗan nan ta same shi ba tare da miji ba ba tare da wani namiji ya kusance ta ba domin wannan wani abu ne zai yi wahala mutane su gamsu zai yi wahala kowane irin dalili za ta kawo kowace irin shaida za ta kawo akan cewa ita fa ta samu ɗan nan ba tare da namiji ba zai wahala a yadda da ita saboda haka sai yake gaya masa cewa to kar ta tsaya bata lokacinta wajen ta ce za ta bayar musu da martani ko za ta ba su hujja har su gamsu cewa dan nan haka Allah ya bata shi ba tare da miji ba da aka tabar maganar a gurinsa shi shi yasa malamai suka ce wannan shi yake nuna maka cewa shine mai maganar shi yasa da aka je can sai bata yi maganar ba saboda ta tabbata cewa zai magana da suka kawo tuhuma fa asharat ilai sai ta nuna shi ta ce ga wannan ta nuna shi da dan yatsa ta nuna cewa su tambaye shi a cikin maganar ta don haka abu ne mai wahala a mace ta zo da ɗa ba ta da miji ba ta da aure kuma ta ce haka nan ta same shi ba tare da ta yi zina ba ba kuma aure ta yi ba zai wahala abin da shi yasa sai ya zamana Allah subhanahu wataala ya sanya abin da zai kubutar da ita wata mu'jiza ce kamar ta haihuwar yaron kamar yadda aka haifi yaron ta hanyar mu'jiza to da wanda da irin wannan mu'jiza Allah subhanahu wataala zai zai kubutar da ita anan yake cewa faquli kice musu to faƙuli din nan in ba ya zama na faƙuli ki faɗa da bakinki wanda shine kaulin jumhur sun ce faquli an ce ta faɗa magana da za ta yi anan ba ta cikin abin da zai biyo bayan azumin ta wato a lokacin ne take gaya musu cewa to ta sanar da su fa azumi za ta yi don haka daga yanzu ba za ta ƙara magana ba da haka wannan maganar ba ta shiga cikin abin din hana ta ta yi magana din ba da haka jumhur suna ganin faƙuli a nan alƙaunin Nebil alfaz ta yi amfani ne da lafizza ta furta magana ce ta ce da su inni da zartulin rahmani sauman walar ukallimar in insiya magana ta fitar ta faɗa daga lokacin ne azumin ta ya fara kuma ka daga lokacin babu wata magana da ta yi fa asharat ilai sai ta ci gaba da nuna musu da hannu tana nuna musu da ɗan yatsa wasu suna cewa ta hanyar ishara ce za ta gaya musu cewa azumi take ba za ta furta ba domin in ta furta suka ce ai ya warware maganar cewa tana azumi to amma maganar jumhur ita ce zahirin aya cewa ta fara furta musu cewa tana azumi ko za ta yi azumi ba ta yi wa kowa magana ba daga yanzu to daga lokacin kuma sai ya zama da ta bar su da yaran sai dai ta nuna musu shi duk abin da suka nema wajen ta na hujja ta nuna musu yaran akan su tambaye shi shi zai musu bayani a sunna ce a wajensu ko ibada ce a wajensu a wancan lokaci idan mutum yana azumi ya yi azumi na ya bar ci da kuma magana al'imsaku anil akli wal kalam in zai yi azumi to yana azumi ko baya magana wannan a wajensu ibada ce suna bautar Allah da wannan suna bautar Allah da wannan shi yasa da muka zo tafsirin abin nan na annabi zakariya alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce ayatuka Allah tukallima an-nas salasa layalin sawiya fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya muka ce anan ya yi musu bayani ya musu ishara cewa su yi tasbihi su gaba tasbihi dan kansu zata cewa wannan shirun da yayi na irin azumin da suke yi ne su ɗauka yana cikin azumi ne to shine yake musu ishara ba wannan bane wani abu ne daban Allah subhanahu wataala ya ya hukunta a kansa na cewa idan alamar matarsa ta samu ciki ya tabbata to zai ji ba zai iya magana ba sai dai kawai ya iya tasbihi ya iya ambatan Allah amma ba zai iya magana ba saboda haka wannan rashin magana tashi ba irin wacce suke yi bane idan suna azumi na mutum a karan kansa radin kansa yake magana saboda yana azumi to wannan abu ne wanda yake a wajen su har a jahiliya an samu wanda cikin laraba su rika yin wannan shi yasa a musulunci aka samu waɗanda suka zaci cewa za a iya yi kana azumi ko baka kula kowa baka magana ka hada azumin rashin ci da kuma azumin rashin magana Imam al-Bukhari ya fitar a cikin littafin sahihi da muwatta Imam Malik hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana tsakiyar huduba sai ga wani mutum tsaye ya ki zama ana ta huduba a masallaci amma shi kerere tsaye ya ki zama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ce wannan mutum fa sai aka ce ai wannan sunan shi Abu Isra'il nazara an yaquma wala yaq'ud wala yastadil wala yatakallam wa yasu yayi bakance ne yayi wa Allah alkawari cewa zai yi tsaye kyan ba zai zauna ba sannan kuma zai shiga inuwa ba ba zai yi wa kowa magana ba kuma zai yi azumi saboda ka shi ba kancan da yawa Allah alkawarin da yawa Allah kenan bautar Allah da zai yi ta wannan hanyar kenan tsayuwa da rashin zama da rashin shiga inuwa da rashin kula kowa da kuma yin azumi to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce murhu falyatakallam walyastadhilla walyaq'ud walyutimma sawmahu ka umarce shi yayi magana ya bude bakin sa ya mutane magana kuma ya je inuwa ya zauna sannan kuma ya karasa azumin sa wato duk waɗancan alkawurra da ya ɗauka ya rushe su na cewa ba zai magana ba ya buɗe bakinsa ya magana na cewa ba zai zauna bai je zauna ba zai shiga inuwa bai shiga inuwa Allah baya buƙatar irin wannan ibadar tashi saboda ka a shari'a mu bai halatta ba in a shari'a su ya halatta to mu a mu bai halatta ba mutum kawai ya ja bakinsa ya tsuke ya ce yana yin wata ibada ta shiru ibada sunanta ibadar shiru saboda ka ba zai kula kowa ba zai ce kowa kan zilba sai dai a ta masa magana yana gunguni ko yana nuna da ɗan yatsa a yi magana na kusa da shi ya ce ai ya yi alkawarin ba zai yi magana ba ne saboda ya yi wa Allah alkawarin haka shi ya sa ibn mas'ud da ya ga irin wani irin wannan ya ce sai ya matsa masa sai ya yi magana imamu tabari da albayhaqi sun fitar da kyakkyawar salsala daga harisa ibn mudarri yake cewa wata rana ina gaban abdullahi dan mas'ud zaune sai ga wasu mutane guda biyu sun zo sai ɗaya ya ce assalamu alaikum ɗaya kuma sai ya ƙi sallama ya yi gum sai a ah, ibn mas'ud sai ya tambaye shi ma sha'anu kai me yasa me ka dan uwanka ya sallama amma kai ka ƙi fa qala ashabu sai wanda ke zaune da shi suka ce ai halafa Allah yukallima an-nas al-yawm ai rantsewa da Allah cewa yau ba zai ba zai ce kowa komai ba zai magana ba sai abdullahi ibn abbas ya ce kallimin nas kai yi wa mutane magana buɗe bakin ka kai mutane wa sallim alaihim yi musu sallama fa inna tilka imra'atun alimat anna ahadan la yusaddiquha annaha hamalat bi ghairi zawj min ghairi zawjin ce waccan mata wato yana nufin maryam alaiha salam da aka ce inni nazartu lirrahmani sawman ita abin da ya faru gare ta tayi ciki ne saboda ka ta tabbatar da cewa babu wanda zai gaskata ta cewa ta samu ciki ba mishi don haka in ta yi magana ma ba sauraron ta za a yi ba to kai menene matsalar ka da ba za ka yi mutane sallama ba za ka kula su ba ita tara da wata matsala ne da in ta ma furta magana ba sauraron ta za a yi ba ba yadda za a yi da ita ba saka magana ta ba ta da amfani amma kai me matsalar ka a wani lafazin imamul haƙi abdullahi dan masudi yake cewa bi'sa makulta maganar da kai na cewa ba za ka kula mutane ba za ka yi mutane magana ba tar da wannan abu da kai inna ma kana tilka imra'atun qalat dhalika liyakuna laha uzurun. wannan yana nufin waccan mace ce yana nufin maryam alaihi salam waccan mace ce da ta faɗa haka cewa ba za ta yi wa kowa magana ba dan ya zan wannan uzuri da gare ta wa kanu yunkiruna an yakuna waladun min ghairi zawjin wala zinan su kuma a lokacin ba za su taba yadda cewa ta haihuwa ba miji ko ba zina ba da har ta haihu ba miji to zina ne da haka kaga ta zauna tana tattaunawa da su sai ta gamsar da su ta ba su hujja ba da wani amfani da haka ci ita ba za ta yi magana da kowa ba amma ga shi jaririn nan su tattauna da shi to amma kai me matsalar ka ba ka da wannan matsala saboda ka fasallim zo kai wa mutane sallama wa murbil ma'rufi wa nahy 'anil munkari khairul laka min zalik ka yi magana ka yi umarni da kyakkyawan abu ka hana mummuna ya fi maka alkhairi da kame bakin ka ce ba za ka yi kowa magana ba alfakihi a cikin akhbaru makka da albayhaqi a sunan al-kubra sun fitar da hadisi daga yazid ibn abi ziyad daga zaid ibn wa yake cewa wata rana amina sai da abubakar ya shiga tantin wata mace wata mace a cikin tanti yana tambayar tana da ruwan sha sai ta ƙi masa magana tana da akwai ruwan sha sai dai ta rika nuna masa da yatsa tana nuna masa da yatsa sai da abokar shi kuma ya dage sai ta yi magana ya matsa mata dole sai da ta buɗe baki ta yi magana ta ce da shi wane ne kai yace ana rajulun min quraish ni wani mutum ne daga kabilar quraishawa tace quraishun kathir faman famin ayyihim anta quraishawa da yawa daga cikin wace kabila ta quraishawa kala ana abubakar yace ni ne abubakar sai tace bi abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka innahu kana baini wa qaumi qitalun fil jahiliya take bashi labarin dalilin da yasa ta yi shiru din nan yayyai take magana sai da kyar ya matsa masa ta magana take gaya masa cewa a jahiliya akwai rikici tsakanin mutane na tsakanin kabila ta to gida da gida ana ta rikici sai dai wa Allah alkawari in har ubangiji subhanahu wataala ya samar da zaman lafiya tsakanin su cewa zan zo in yi hajji amma shiru ba tare da na ce komai ba haɗin koma saboda ita alkawarin da ta yi wa Allah an ta hujja sabitatan la ta takallam ta zo ta yi hajji shuru ba za ta kula kowa ba za ta ce komai ba har ta koma sai sai da abubakar ya ce da ita takallami ki yi magana yar uwa fa innal islam hadama ma kana qabla zalika wancan alkawari da kike tun ga jahiliya kafin zuwa musulunci musulunci da yazo ya rushe wannan saboda ka babu wani abu akan ki to waɗannan asar din suna da cewa har a jahiliya laraba suna irin wannan suna kuma ɗaukar shi a matsayin ibada ce za su ga kusanci Allah subhanahu wata'ala da wannan kamar yadda ya kasance a zamanin banu Isra'ila to waɗannan ruwayoyi da muka karanta za su nuna mana wasu abubuwa na farko za mu fahimci cewa dukkan irin wani bakance da aka yi irin wannan to baya baya cancanta a cika shi duk wani alkawari da aka dauka irin wannan to baya cancanta a sauke shi saboda me saboda wannan ba kusanci ne ga Allah subhanahu wataala ba shi yasa suke cewa da su annabi ya ce wa wannan Abu Isra'il cewa yayi magana ya je inuwa ya zauna bai kamata ya cika wannan bakancen ba to kaga wannan ya nuna kenan ba bautar Allah bane inda bautar Allah ne duk wanda yayi bakance zai bauta wa Allah zai ba man nazara an yuti Allah falyuti'hu nabi ce duk wanda yayi bakance zai yi wa Allah da'a to ya lalle masa da'a to tunda aka ce su warware wannan abin ya nuna ba kusanci ga Allah bane ba neman wato ba samun lada za a yi ba sannan kuma zamu ga bai umarce shi da kaffara ba bai umarce shi da kaffara ba kamar a ce idan mutum ya yi bakance sai ya kasa yin abin da ya yi bakance ɗin mutum da ya ce ya yi bakance sai ya yi hajji sau goma sai kuma larura ta zo kasa yin hajji sau goma to duk bakancen da mutum ya yi ya kasa cika shi to yana komawa hukunci sankuncin rantsuwa sai ya yi kafarar rantsuwa to kaga wannan tunda ba ambaci ba kancan ba ta tunda ba ambaci ai kafara ba ya nuna ba bautar Allah bane saboda ka ba kafara zai yi ba kamar ba kancan da mutum yayi bai ambaci kowane abu bane ko yayi ba kancan da ba zai iya cika shi ba tun yayi ba kancan da ba zai taba yi wa ya cika shi ba ce yayi wa Allah alkawari in yayi masa kaza da kaza da kaza zai je yayi dawafi shi ɗaya tal ba tare da kowa a jikin Ka'aba ba kaga ba da za a cika wannan dai ba zuwa zai a nemi alfarma sarkin maka ba a dakatar da kowa da kowa wanda kaga za ta yi wahala ko shi kansa sarkin maka ya ce zai yi wannan aida ya dauko kansa aiki to dukkan mutumin da zai alkawari yi bakance ko ya yi bakancen abin da bai ambace shi ba to shi ma wannan du'a na cewa ayi yi kafara ta rantsuwa to amma nan ba ambace ba a ce ta yi kafara ba mutumin da zai ce alayya nazrun nayi bakance in Allah ya min kaza kaza kaza zan yi kaza sai mutum aka ba Allah ya masa abu amma bai faɗi mai zai yi ba bakance mai ba to shi ma idan mutum bai ayyana wani abu ba ana cewa yayi yayi kafara to amma anan kaga babu kafara Imam Malik a cikin muwadda bayan ya kai hadisin Abu Isra'il sai yake cewa walam asma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amarahu bi kaffara amma ban samu wata ruwaya ban ji wani hadisi da yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci abu isra'ila da ya kafara ba wa qad amarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama an yutimma ma kana lillahi ta'a wa yatruka ma kana lillahi ma'siya amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi ya cika abin da yayi alkawari na da'a shine azumin sa sannan ya bar abin da yake saban Allah ne wannan yake nuna cewa irin wannan bakancan ba shi da wata kima abu na uku a yayi ishara a wasu ruwayoyin kamar yadda zamu gani nan gaba da cewa me yasa ba a san irin wannan bakace saboda azabtar da kai ne Allah subhanahu wataala kuma la ghaniyun an ta'zibi hadha nafsuhu ba buƙatar ka azabtar da kanka ba yafa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum ubangiji ba atar yake ga azabtar da ku ba menene Allah zai me zai amfana da shi dan kun wahala wani amfani ne Allah subhanahu wataala zai samu daga wahalar da za ku sha babu wani amfani a ciki don ka zauna ka tsaya kyam a cikin rana ka ki zama ka ki magana wannan wahalar da kanka ke yi wani amfani Allah zai wa Allah subhanahu wataala saboda haka ita ibada idan ta kasance ko ta faɗa ce a baka ko ta aiki ce to za ka ga cewa ta kunshi wani abin da yake akwai tazkiyatun nafsi a ciki akwai abin da zai tsarkake maka zuciya zai kai ka zuwa ga wata gaya ta kamala to wani ita ce ibada za ka samu cewa akwai wani abu na kamala akwai wani abu na tazkiyatun nafs a ciki ko da da wahala za ka ga ba wahala ce tsantsagoranta ba za ka samu akwai wani abu na tsarkake zuciya kamar azumi kaga akwai wahala amma kuma akwai ba da wasu abubuwa da yawa ma'anin da yake tattare da shi masu ɗimbin yawa zai tsarkake maka zuciya zai kara haɗa ka da ka zai sa ka yi shi'urin abin da 'yan uwanka suke ciki waɗanda suke rasa ci da sha tsawon kwanaki eh? zai baka damar tsayawa ka yi bauta wa Allah subhanahu wata'ala abubuwa da yawa waɗanda za ka samu ƙarƙashin azumi to kaga duk da wahala a cikin sa amma kuma akwai taskiyatun nafs haka nan alhajj hajji ko da kuwa akwai wahala cikin aikin hajji za ka samu akwai abin da zai tsarkake rai ne a tsarkake zuciya ne sannan kuma zai kara ɗaukaka ka zuwa ga wani babban matsayi a gurin Allah to duk abin da za ka yi ka wahala babu waɗannan abubuwan a ciki to ba bautar Allah mace <coughs> da haka ita mashaqqa laysat maqsudatan li zatiha ba inda aka ce ka yi ibada dan ka sha wahala sai dai a umarce ka da ibadar wani abu na wahala ya shigo cikinta amma ba ita wahalar umarce ka da ita ba tun a karan farko ko annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace wa nana Aisha qadruki ajruki ala qadri mashaqqatiki la danki wargwadon wahalarki ai ba ita ta taro wahalar ba wahalar ta same ta ba dan ta tarko ta da kanta ba an zo ta dauko ta dauko umara al'ada ta same ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta mai da eh, ta warware umarta ta mai da ita ifradi daga baya ta buƙaci umara kamar yadda kowa ya samu umara a cikin wannan a cikin wannan shekarar annabi ya ce ta je ta dauko ihrami a tan'im a hilli ta zo ta yi umara to wannan wahalar ta sai ta kuma fita ta sake dauko ihrami musamman a wancan lokaci wahala ce to shine annabi yake lallashin zuciyarsa cewa qadruki ala ajruki ala qadri mashaqqatiki ladanki gwargwadon wahalarki to ba anan ana nufin cewa shikenan ka taru wahala ba dan ka samu lada da yawa ba haka ake cewa ba sauraka a cikin ibada ba Allah yana huce haushinsa bane akan bayansa yake farlanta musu abin da yake mai wahalar da kai kamar yadda wasu batattu suka dauka cewa in ka wahala zaka fa samun lada a gurin Allah sauraka su zauna ba cin abinci mai kyau ba shan abinci mai kyau ba zama guri mai kyau suna yawo a jeji suna zama da dabbobi har wasu ga cewa ka ci abinci tare da karnuka ma wani kusanci ne zaka samu ga Allah ko alamar waliyi shine wanda zaka same shi yana cin abinci tare da kari shi shine alamar ya tirsasa zuciyarsa ya mirgina hancinsa a ƙasa saboda ka ya kaskantar da kansa ga Allah wannan ba haka ba haka ba haka ba haka Allah ya shar'anta mana ba kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq haka Allah bai haramta maka ba bai haramta maka ka ji dadi ba Allah ya nemi mutane mu'minai su ci abinci su ci mai daɗi ya yi ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa'malu salih wa kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah hakanan ya umarci manzanni su ma ya wa rusulu kulu ba at-tayyibati wa'malu salih saboda da manzanni da mu'minai da Allah ce ku ci abu mai daɗi ku sha masu mai daɗi saboda ka azabtar da kai ba daga cikin bautar Allah ba abu inda Allah ce ka azabtar da kanka da sunan bautar Allah shi yasa zamu ga layya aikin layya da farko suna zaton laraba suna zaton cewa ana so ne kawai kai ta yanka dabba kai ta yanka dabba ko da za a ita jefar da naman dabban nan namun daji suna ci ko wasu tsuntsaye masu cin nama to Allah ya nuna musu a'a lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah da yake zuciya ku ita ake bukata ba wai naman ba ko kuma jinin da kuka zubar ah, Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum a haji yuhada baina ibnaihi ƴaƴansa suna tali-tali da shi yana tafiya ya gaji ya gaji tafiyar ma ta gagara saboda ka sai ƴaƴansa guda biyu ne ɗaya tsaya dama ɗaya tsaya a hagu suka tattago shi suna tafiya da shi haka yana jan kafarsa a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balu haza wannan fa me ya faru haka da abin hawa a dora shi abin hawa ba. samun masa abin hawa da zai hau sai waɗannan suke ce masa suke ce masa nazara an yamshi ai yayi wa Allah alkawari cewa akar zai haji ba zai hau abin hawa ba gaba ɗaya hajjin sa a kafa zai yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah an ta'zibi hadha nafsuhu la gani Allah baya buƙatar wannan bawan Allah ya rika azabtar da kansa ya wadatu ya wadatu ga barin azabtar da kansa da yake yi ubangiji baya buƙatar wannan wa amarahu an yarkab annabi ya ce a samu abun hawa ya hau saboda aka rushe wannan alkawarin nasa da yayi haka nan a cikin sahih bukhari akwai hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wa sallama yana dawafi sai wuce wasu mutane ɗaya ya daure ɗaya da igiya yana jan shi sun hada hannayensu guda biyu ɗaya na jin ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya waɗannan fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarni ya ce a tsinke wannan zaren da yake tsakanin su ya kama hannunsa kawai da me sai ya daura igiya a jikinsa a riwayar Imam ahmad da abu dawud hadisin abu bin shu'aib an abi an jaddihi ya fito da riwayar sosai inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗannan mutane guda biyu sun daure kansu da juna suna dawafi sun hada junansu sun daure suna dawafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma barul qiran menene na mannewa da junanku kamar yan turkiya ba za ku rabu ba saboda sun hada wani abu sun daure kansu wai kasu rabu shine sai suka ce ya rasulullahi nazarna an namshi ila albayt muqtarinaini ai haka muka yi wa Allah alkawari za mu ɗaure kanmu mu yi ta wafi tare kan ba za mu rabu ba mun yi wa Allah wannan alkawarin ne sai manzo Allah ya ce laisa hadha nazar wannan ba ba kance bane ba alwashi bane fa fa fa kiranahuma annabi ya samu abu ya yanke ya datse wannan igiyar da suka ɗaura kansu summa qala innama an-nazar mabtughiya bihi wajhu Allah azza wa jalla ce ba kance na hakika na gaskiya shine wanda yi dan Allah shine wani abin da zaka yi na ibadar Allah saboda haka za mu ga cewa wannan yana nuna cewa wannan bakance na mutum ya yi bakancen abinda yake ba ba ba ba nafsi a ciki abinda ba ibada ba ma'asiya ce ta haka in ya tashi barinsa zai yi kai tsaye shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah baya bukatar wannan bakanci. kuma musulunci bai sanya wani abu na azabtarwa ba sai inda za ka samu cewa wani abu ne wanda yake na tsarkake mutum daga wani laifi da ya kamar kisasi ko bulala amma haka kawai mutum ya kashe kansa da sunan bautar Allah wannan baya daga cikin musulunci wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum wa absharakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballagt da annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi tahajjin sa ta bankwana kwana yana cewa da jininku da dukiyoyinku da mutuncinku da fatun jikinku dukkan su haramun ne gare ku kamar yadda wannan gari wannan rana take da alfarma kamar yadda wannan gari yake da alfarma wannan lokaci yake da alfarma saboda haka wannan haƙƙi ne na ubangiji baka da iko kai wani abu a cikin eh, wato eh, karan kanka wanda ya saba wa abinda ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta maka a ah, saboda haka abinda maganganun imam bali suke nuna irin wannan ma'asiya ne ma'asiya ne a cikin risala ta abu da al-qayrawani yana cewa man nazara ma'asiyatan min qatl nafsin aw shurbi khamrin aw nahwihi aw ma laysa bi ta'atin wala ma'siya fala shay'a alayhi wa yastaghfirillah wani duk yayi bakance na zai yi wani abin na saban Allah yayi bakance yayi alkawari tsakaninsa da Allah zai kisan kai ko zai sha giya ko wani abu wanda ba biyayya ga Allah ba ba da'a ga Allah ba ko wani abin da shi ba da'a ba ba ma'asiya ba to shine yake cewa fala shay'a alaihi babu komai akan sa ma'ana babu kaffara amma zai nemi gafarar Allah subhanahu wata'ala to wannan al'amari da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana na Maryam alaihi salam da take cewa ni nazartu lirrahmani sawman da zama ta yi shuru din nan wanda a zamaninsu ibada ne har zuwa yanzu har zuwa yanzu a gurin abin nasara gurin kiristoci sukan yi ibada da wannan shi yasa sai kaga a ce mutum ya mutu a tashi a miƙe a yi shuru shiru na daƙiƙa ɗaya. wannan shiru na daƙiƙa shi ne wannan sai a shiru to menene shiru a ayi masa shiru na daƙiƙa ɗaya wannan ibada ce ta ta abin nan kaga kana musulmi ka ka tashi kai wani shiru na daƙiƙa ɗaya? Eh, so ka kai abinda musulunci ya hana hauraka koda koda na dakika ɗaya koda ba wahala a ciki koda bai tattare da wahala amma ina aka sa ka kai wannan ba sa ka kai ba baya daga cikin abin da kusantar Allah subhanahu wataala da shi kuma wannan da zai sa Allah ya ji kansa ya ji kan mamacin shi kenan kai shiru kai masa addu'a mana kai masa addu'a mana sai kai shiru to a cikin wannan aya zamu ga Allah yana nuna mana cewa idan wani al'amari ya taso wasu wawaye za su sa baki a ciki to kada a tsaya ana jayayya da su barin jayayya da wawaye yana da kyau su banda ba su fahimta ba yayin da ya kasance kula cewa wauta ce suke nema kawai a yi to kakka tsaya ka tattauna da su shi yasa maganar ta a tare da waɗannan mutane ba za ta yi amfani ba ba abinda za ta faɗa ta gamsar da su ba haka sai ta yi shiru haka yana daga cikin hikima mutumin da yake ba ba wanda zai ji maganar da zaka faɗa masa ba zai fahimce ka ba to kaka tsaya kai ta jayayya da shi ta surutu surutu manza wanda ba shi da amfani Allah subhanahu wataala ya ce fa asad bihi qauma fa bihi qaumaha tahmilu فأتت به قومها تحمله سيتزوى متى ننت دشي تنا أو كدشي قالوا سيسكة يا مريم يا كي مريم لقد جئت شيئا فريا كنزول وانا أبو كاقجي kin zo da wani abu mai muna marar kyau ya ukta haruna ya ke yar uwar haruna ma kana abokin mar'a mutumin mahaifinki ba mutumin banza bane wa ma kanat ummuki bagiya haka nan mahaifiyarki ba mazinaciya bace a nan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da kawo mana cewa bayan wancan duk abu da ya faru bayan ta haife shi hankalinta ya tashi ta yi fatan ina ma ta mutu dukkanin wannan abu ma duka ya faru Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Isa alayhi salam yana jariri ya fara ya furta mata cewa ta kwantar da hankalinta kar ta yi bakin ciki kar ta damu ga ma dauki dan Allah ya kawo mata ga ruwa nan yanzu zai gudana karkashin ta ga abinci nan na dabino za ta ci sannan ya gaya mata abinda za ta yi in ta zo ta samu mutanenta to duk ta samu wannan nutsuwa ta samu wannan kwanciyar hankali sauraka fa'atat bihi alfa'u anan tana nuna cewa ana gama wannan maganar suna gama wannan maganar da danta ko danta yana gama mata wannan maganar ta dauko shi ta zo da su wannan alfa ta nuna at-ta'kid bayan wannan abu ya faru kawai ta zo da shi wannan shine abin da nassin alkur'ani yake nuna sabana abin da bible yake nuna ba bible yana nuna cewa sai da ta zauna kwana 40 a baitul lahab sai da ta gama eh, wankan bikinta sannan ta zo ta dauko danta ta dawo cikin mutanenta alqur'ani bai nuna mana haka ba nuna mana bayan ta samu wancan wancan kwantar da hankalin da nutsuwa a lokacin sai ta dauko shi shine fa'atat bihi ba a ce wa atat bihi ba sai aka ce ya ka kawo fa fadin nan tana nuna ta'qib cewa nan aqibal intihai kalam suna gama magana ta taho da shi wannan shine abin da ya dace an girwaito daga kalbi ya faɗa haka cewa sa zauna kwana 40 sannan ta dauko shi kamar yayin wannan abin shine wanda yafi dacewa tahmiluhu tana dauke da shi ah, don haka bata ma wani ɓaɓɓoye shi ba ta fito da shi a fili kowa ya gan shi don me don ta samu ya ƙinin cewa Allah subhanahu wata'ala zai kubutar da ita daga tuhumar da ake mata ta samu nutsuwa saboda me saboda ta ga ayoyi da yawa ta ga ayoyi ayoyin da ta gani tun daga lokacin da ta ɗau cikin aya ce haka kawai ta gama mala'ika a zo a yi mata busa kuma ciki ya samu kuma daga daukan wannan cikin ta zo ta yi masa wannan ta yi wannan haihuwa bayan wannan haihuwa ta zo ta ga dabino gashi busashe ya zo mata da yaya sannan ta ga ruwa a gurin da babu ruwa sannan kuma yaron da ta haifa kafin ma ta sa hannu ta ɗauke shi ta je kama magana da ita to kaga ta tabbata cewa wannan lamari ne na Allah don haka ta tabbata ubangiji subhanahu wataala zai kubutar da ita don haka ta dauko shi ba tare da wani kokoyewa ba ta dauko shi a fili tana zuwa mutanen ta suka gani hankali ya tashi domin mutanen kirki ne ta fito daga gidan mutanen kirki kamar yadda muka yi shimfiɗa muka nuna gidanta da imran da mahaifiyarta da zakariya wanda shi ne wanda ya rene ta dukkaninsu mutanen kirki ne zakariya annabin allah ne mahaifinta yana ɗaya cikin manyan masu bautar allah cikin banu isra'ila shugaba mahaifiyarsa ita ma mai bautar allah ce shi yasa ma ta yi alkawarin za ta barta ta yi wato za ta ba da abin da ta haifa domin ya yi wa allah subhanahu wataala hidima da haka hankalinsu yanzu ya tashi ga yarsu wacce suka bayar da ita don ta bauta Allah gashi ta zo tana dauke da ɗa Kano ya maryamu da ita ji'ti shay'an fariya suka ce ya maryamu kin zo da wani abu babba wani mummunan abu babba wato wannan abin da kika zo da shi wani abu ne wanda yake babba domin ya mace budurwa ta zo da dan da ba da miji ba to ta zo da babban abu ta zo da wani kamar ta zo da wani kagaggen abu shi yasa suka kira su fariya inda Allah ta'ala yake cewa wala yatina bi buhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna yace yaftarinahu kasu zo da wata ƙarya da za su kago ta tsakanin hannayensu da kafafuwansu shine su zo da dan zina suka ce ya ukti haruna yake yar uwar haruna haruna anan zai yi ana nufin yar uwarsa ce tana da wani dan uwa sunan shi haruna shi ba ko mutumin kirki ne saboda haka sai suka ƙara kiranta suka dangana ta da dan uwanta domin su kara fito da munin abin da ta yi ke yar uwar mutum mutumin kirki kamar haruna nan da muka sani mutumin kirki a ce ke kika yi wannan saboda wannan shine tafsirin da yafi yafi yafi inganci cewa tana da wani dan uwa Haruna akwai tafsirin da yake cewa ya ukti Haruna ana nufin Harun dan uwa Annabi Musa alaihi salam saboda nasabarta tana tikewa ne da tsatsan Haruna alaihi salam saboda haka suka jingina ta zuwa ga ɗaya daga cikin kakanninta shine Annabi Harun alaihi salam kamar yadda larabawa ake cewa ya akha tamim ya akha quraish ya akha al-arab ana nufin ɗaya daga cikin wannan ƙabila to kamar ce ɗaya daga cikin wani zurriyar haruna kina ɗaya daga cikin zurriyar annabi haruna kuma ki zo da wannan abu haruna kuma an san shi annabin allah ne to amma tafsirin da ya fi inganci shine haruna ɗin ba annabi haruna ake nufi ɗan'uwan annabi musa alaihissalam ba ana nufin ɗan'uwanta uwanta ne shi ma kuma mutumin kirki ne don gidan dukkan shi an shaida cewa ba zuwa min ba kamar yadda Allah ya ce dukkan zurriya ce wanda sashin su daga sashi wato suna da hali na kwarai saboda haka sai suka kirawo ta da dan uwanta domin su ƙara fito da munin abin da ta yi cewa ke kamar yar uwar kina yar uwa ga wani wanda an san shi mutumin kirki a cikin zo da wannan abin da yake nuna cewa wannan tafsirin shi yafi akwai riwaya a cikin sayyid muslim da waninsa daga al-mughira ibn shu'ba yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika ni zuwa ga mutanen najran sai mutanen najran an sani nasara ne nasara ne kristoci ne sai suke ce masa kuna karantawa a cikin alkur'ani ya ukhta haruna ya yar uwar haruna tare da cewa annabi musa ya zo gabanin annabi isa da shekaru masu yawa ya za a yi maryam ta zama yar uwar kuma haruna wato suna so su ce alkur'ani ya zo da wani abin da ba zai yiwu ba alama ce ta akwai jahilci a cikin alkur'ani sai mugera ya ce sai na rasa mai zance musu lokacin da ya dawo sai yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga fa abinda nasara da jiran suka gaya masa cewa alqur'ani akwai wata magana bambara kwai an ce ya ukhta haruna tare da cewa annabi haruna yayi zamani kafin zuwa annabi isa da shekaru masu yawa me ya kawo batun batun shi a tare da maryam to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alam ya'lamu annahum kanu yusammawna bi asma'il anbiya ashe su ba sani ba annahum yusammuna bi asma'il anbiya cewa su banu isra'ila suna kiran ƴaƴansu da sunan annabawa saboda akwai wani a cikin a cikin cikin gidan wanda aka samu sa sunan annabin Allah ce alam ya'lamu annahum yusammuna bi asma'il anbiya anbiya'ihim was-salihin qablahum ba su san cewa sukan sa sunan annabawa ba da salihan bayi gabanin su ko wani abu ne sananne ko mu a yanzu da ba ga muhammadu nawa ne abubakar nawa ne umar nawa ne muna sanya sunayen annabawa muna sanya sunayen sahabbai muna sanya sunayen mutanen kirki to su ma akwai wannan aya cikin su to menene abin aka ce ya ta haruna ba ana nufin haruna dan uwan musa ba ana nufin wani dan ɗaya ne daga cikin gidansu wanda aka sa masa sunan sunan annabi annabin Allah to kaga wannan yana nuna cewa ya ta haruna anan ba ana nufin haruna na musa ba ana nufin haruna dan uwanta sauraka anan suna cewa ya kamata a ce ita ma ta zama mutum mai kirki kamar yadda ya zama mutumin kirki ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya mahaifinki ba ba mutumin banza bane mahaifiyarki kuma ba wacce take mazanaciya bace anan akwai abin da ake kira ka hana wani mummunan aiki bi wasi ittabi'i kai wa mutum wa'azi da gidansu ko kai mutum wa'azi da kabilarsa ko kai mutum wa'azi da al'ummarsa ka hana shi wani mummunan aiki kamar yadda zaka iya masa wa'azi da gidansu da kabilarsa ka sashi wani kyakkyawan aiki shin wannan yana yiwa a shari'ance ka sa mutum ya kyakkyawan abu ta hanyar tuna masa yadda gidansu yake ko yadda kabilar su take ko yadda babansa yake ce babanka mutumin kirki ne na kaza na kaza kai ma ka rika yi ko babanka mutumin kirki ne baya abu kaza kai ma ka daina ya halatta yazi wa'azi da wannan ko bai halatta ba shine abin da zamu tattauna insha Allah gobe abin da muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada abin da muka yi na kuskure ubangiji ya yafi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh